džungļos un kafejnīcās, draudzes un uz ielām, cietumos un lidmašīnās. Raidījums Veliki misijā! Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, darbie radio Marija Latvijas klausītāji, kopā ar jums Veliku pāris, Olga un Māris. Mēs eh, jūs joprojām uzrunājam no Dienvidu Austrumāzijas. Sirsnīgi, sirsnīgi sveicieni Latvijai. Mēs patiešām mīlam Latviju, mēs ilgojamies pēc Latvijas, un mēs arī ļoti, ļoti priecājamies, ka vismaz attālināti varam joprojām būt kopā ar tevi, radio klausītāji. Jā, Latviju mēs neesam aizmirsuši, un Latvija ir mūsu lūkšanas un mūsu domas, un mēs ceram arī drīzā laikā arī apmeklēt Latviju, bet šodien ir raidījums. Šodien mēs vēlamies dalīties kādā ļoti svarīgā tēmā, par kuru mēs esam arī dalījušies, sludinot dažādās draudzēs un kopienās šeit, Dienvidu-Austrumāzijā. Jā, mūsu kalpošana bija saistīta gan ar došanos uz ielām, bet ļoti liela mēra arī kalpošana draudzes un dažādam kopienam, vadot rekolekcijas, lūdzoties par cilvēkiem un arī sludinot, sludinot par visdažādākam tēmam. Un mēs esam ievērojuši, ka katoliskajā baznīcā dažādās pasaules malās tā nav tikai Latvijas problēma, tā nav tikai Eiropas problēma. Ne visur mums, diemžēl, ir misijas apziņa. Ne visur mēs, kā draugu locekļi, apzināmies, ka mūsu draudzene ir misijā sludināt evaņģēliju. Un tāpēc eh, arī viens no tematiem, par kuru mēs esam sludinājuši dažādās draudzēs, dažādās vietās, ir mēs esam sūtīti, mēs visi esam sūtīti misijā, un mēs par to vēlamies arī padalīties ar tevi, mīļo radio klausītāji patiesība man arī eh, uzrunāja ļoti tavu uzrunu kas bija pavisam arī nesen, nu labi, pirms mēneša. Tu pateici, ka, ja tu esi kristīts, tu esi sūtīts. Jā, tik tā, vienkārši. Jā, tik vienkārši. Tāpēc, klausītāji, saki lūdzu, tu esi kristīts. Esi lielākā daļa ir kristīti. Mums te ir ziņa, kāda. Tu esi sūtīts. sūtīts. Jā, tu esi sūtīts. Tev ir jābūt līdzdalībniekam Jēzus lielajā pavēlē iet un darīt par mācekļiem visas tautas, vai Marka evanģēlīja versijā mēs lasām vārdus: ejiet un sludiniet evanģēliju visai radībai. Tu no tā nevari izbēgt, tas ir tavs aicinājums. Tu esi sūtīts, ja tu esi kristīts, tu esi sūtīts. Bet kā mēs eh, varam savā dzīvē piedzīvot šo sūtību, kas ir tie šķēršļi, kas mums reizēm traucē izdzīvot savu aicinājumu, būt par misionāriem tajā vidē, kur Dievs mūs ir ielicis? Par to mēs parunāsim šajā raidījumā. Bet vispirms lūksim Dievu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā Āmen. Jā, paldies Tev, Dievs! Mēs nākam Tava klātbūtnē, mēs novēlam šo laiku Tev, mēs atdodam šo laiku Tev, mēs lūdzam, runā uz mums katru. Jā, kungs, Dievs, lūdzu par klausītājiem, kas klausīsies ētra, kas klausīsies um, podkāsta vēlāk, arhīva. Kungs, Dievs, pieskaries, pieskaries un dāva šo apziņu par to, kur un kā mēs esam sūtīti. Un, protams, ne visi sūtīti būt par misionāriem, priesteriem, klostermāsam, bet Dievs rādi, rādi vai tos cilvēkus, pie kā tu esi mūs sūtījis, vai tie mūsu radinieki, ģimene, draugi, kolēģi, tuvinieki. Un Dievs rādi un vādi, kā mēs varam, kā katrs no klausītājiem var aizsniegt šo cilvēku. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Amen. Ar jums kopā Māris un Olga Veliki raidījumā Veliki misijā. misijā. Mīļo klausītāji, mēs eh, šoreiz vēlamies tev pastāstīt kādu ļoti interesantu stāstu no vecās derības. Ja tev līdzi sava bībele vai arī brīvā laikā vari atvērt otro ķēniņu grāmatu, sesto un septīto nodaļu, tur ir ļoti, ļoti interesants stāsts, par kuru varbūt ne visi mēs atceramies. Bet eh, pirms mēs turpinām, es tikai piebildīšu, ka šīs runas, šīs uzrunas autore ir mana mīļā sieviņa Olga, uh, tieši viņa ir saņēmusi šo vārdu lūkšanā, un kad es dzirdēju viņu dalāmies šajā vārdā kādā no draudzēm šeit, Dienvidaustrumāzijā, es pats tiku ļoti uzrunāts, un šoreiz raidījumā mēs eh, dalīsimies šajā vēstī kopā abi divatā, bet, eh, mīļā sieviņies, ar tevi ļoti, ļoti lepojos. Situācija ir 9. Eh, gadsimtā pirms Kristus, Šī ir Samarijas pilsēta, liela pilsēta, kurā dzīvo jūdi, dzīvo ebreji. Un eh, šī pilsēta 9. gadsimtā pirms Kristus piedzīvo ļoti smagu laiku. Pilsētu ir aplenkuši sīrieši. Sīriešu armija ir iekārtojusies no visām pusēm, tā ka Samarijas iedzīvotāji nespēja nec iziet no pilsētas, nec eh, doties uz pilsētu. Tātad viņiem nav nekādu pārtikas pievedumu, uh, un pamazām, pamazām pilsētā iestājas nežēlīgs bats. Mēs lasām, ka tika tirgoti pat baloža mēsli, tik iznisuši bija cilvēki. Mēs lasām par to, ka vecāki pat savus bērnus ēda izmisuma dēļ, jo viņiem nebija nekādas barības. Lūk, šāda smaga situācija brīdī, kad Samarijas pilsēta bija aplenkta. Un tajā pašā laikā jau septītā nodaļa mēs lasām, ka pie pilsētas vārtiem bija kādi četri spitalīgi vīri, un spitalība tajā laika bija nāves slimība. Tā nebija ārstējama, un līdz ar to viņi apzinājās, ka viņi drīz piedzīvos arī savu mūža galu, bet tajā pašā laikā viņi sēdēja un viņi sācīja viens otram, kāpēc mums šeit sēdēt līdz mirstam, kāpēc mēs šeit sēžam, Un eh, no vienas puses bija bats, un viņi bija slimi, un viņi nolēma, ka viņi ies pie sīriešiem, pie tās nometnes, uz to, pie tās armijas, un viņi lūgs, lai viņi apžēlojas par viņiem. Un viņi sarunāja savā starpā, ka viņi aizies uz turieni, un tad viņi pārbaudīs, vai viņi tad izdzīvos vai nē, jo izmisums bija tik ļoti liels kad viņi nolēma padoties un aiziet uz to sīriešu nometni, kaut kas neticams atklājas. Viņi iegaietējas teltis un saprata, ka tur nav nekādas armijas, ka tur nav nekādu karavīru. Izrādījās, ka viņa aizbēga Dievs lika viņam sadzirdēt kādu milzīgas armijas skaņu, troksni, un viņa nobijies, padomāja, ka izrēlieši laikam noalgoja kādu armiju, un viņi bija pārņemti ar bailēm, un viņa aizbēga. Un ne tikai aizbēga, viņa atstāja visu, kas viņam bija - ēdienu, zeltu sudrabu, apģērbu, pat ieročus Un, kad eh, tie spītālīgi nonāca nometnē, es nolasīšu no otras ķēniņu grāmatas, septītas nodaļas, astota pantā. Kad spītālīgie nonāca nometnē, viņi iegāja teltī, viņa ēda, dzēra un ņēma no turienes sudrabus, zeltu un drēbes un gāja un noslēpa. Pēc tam tie atgriezās, iegāja cita telti un ņēma ārā no tās, un gāja un noslēpa. Mēs varam tikai iztēloties šo spitālīgo prieku. Pēc bada dienām, kas ir pavadītas Samarijas pilsētā, tagad viņi bauda visdārgākos gardumus. Bet kādā brīdī viņi saprot, nē, nebūs labi, ja viņi to paturēs tikai sev. Un tagad mēs turpinām lasīt 9. pantā. Tad viņi sacīja viens otram: Mēs nedarām labi, Šī diena ir labās vēsts diena. Ja mēs klusēsim un gaidīsim līdz rītausmai, tad būsim vainīgi. Nāciet, iesim un stāstīsim to ķēniņa namā. Un tālāk mēs patiešām lasām, ka viņi dodas atpakaļ uz Samarijas pilsētu, lai pastāstītu par šo labo vēsti, jo viņiem patiešām ir laba vēsts. Pagaidām pilsētā neviens to nenojauš, bet ienaidnieka armija ir aizbēgusi – Pilsēta ir drošībā. Bada problēma var tikt atrisināta, jo ēdiens ir pārpilnībā, tur ir pilnīga pārpilnība un bagātība. Un, dārgie brāļi un māsas, Kristum, mēs paši varam pārdomāt to labo vēsti, kas mums ir pieejama. Jo mēs katrs, katrs, mēs zinām šo labo vēsti labo vēsti par to, ka mūsu ienaidnieks, ļaunais gars, viņš ir uzvarēts, viņš Amen. ir pazemots, un Jēzus viņu uzvarējis pie krusta. Katrs no mums zina, ka mums ir pieeja pie Dieva klātbūtnes, pie Dieva pārpilnības, pie visa tā, ko Dievs vēlas mums dot. Mēs katrs esam zinām šo labo vēsti, un patiesība līdzīgi, līdzīgi kā šie spītālīgie, mēs esam aicināti šo labu vēsti pastāstīt. Tik tiešām mēs nevaram un mēs nedrīkstam šo labo vēsti paturēt tikai sev. Bet, ja mēs paskatāmies uz realitāti, varbūt savā dzīvē vai baznīcā, mēs redzam, ka neskapēc mēs šajā labajā vēstī nedalāmies. Mēs iepriekš lasījām par to, ka tad, kad spitālīgie nonāca šajā pamestajā nometnē, viņi gāja no telts uz telts, viņi ņēma visus labumus un paslēpa. Viņi apraka to, ko tur bija atraduši. Vai gadījumā mēs, kā kristieši, nerīkojamies līdzīgi? Mums ir pieejama vislabākā vēsts pasaulē, ka Jēzus ir nomiris par mums. Viņš mums ir atbrīvojis no grēka varas, viņš mums ir devis mūžīgo dzīvību un pieeju pie tēva sirds, privileģētu pieeju kā bērniem, bet neskaidrs, mēs šo vēsti aprokam un tajā nedalāmies. Un tam ir vairāki iemesli, par kuriem mēs vēlamies pastāstīt. Radījuma turpinājumā mēs vēlamies tev pastāstīt par trim iemesliem, kādēļ mēs neskāpēc nedalāmies šajā labajā vēstī, un mēs parunāsim arī par to, kāpēc šie argumenti ir meli. Mēs mēģināsim atspēkot šīs trīs lietas, kas kavē mūs dalīties labajā vēstī. Ejiet pa pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Raidījums Veliki misijā! misijā. Pirmais, kāpēc? kāpēc mēs nedalāmies ar šo labu vēsti, un līdzīgi arī šajā rakstu vietā mēs šo redzam, bieži vien mēs domājam tikai par sevi. Mēs redzam par spītelīgiem, viņa nonāca nometnē, iegāja telti, un viņa ēda, dzēra, ņēma, ņēma, ņēma sev, slēpa, un kas interesanti, mēs lasām, ka viņi bija viena telti, un tad viņa aizgāja uz citu telti. Un līdzīgi bieži vien mēs ejam no vienas telts uz citu telti. Mēs ejam no vienam rekolekcijam uz citam rekolekcijam. Mēs ejam no viena dziedināšanas pasākuma uz citu dziedināšanas pasākumu. Mēs neiedomājamies, ka varbūt tas nav domāts tikai man. Un mēs redzam, ka bieži vien baznīca neaug. Neaug Latvijā, arī bieži vien neaug arī citviet pasaulē, īpaši Eiropā. Varbūt mēs esam aizmirsuši kaut kādu patiesību, patiesību par to, ka esmu aicināts, aicināts pastāstīt par šo labu vēsti citiem, ne tikai iet no vienas telts uz otru teltu, uz trešo, bet arī aizvest citus uz šo telti. Dieva valstība priekš tevis viena ir pārāk liela. Es pat uzdrošināšos teikt tā, ka Dieva valstība pat mūsu draudzes ietvaros, priekš mums tas ir kaut kas pārāk daudz. Tas nevar būt tikai mums. Kad spitālīgie sasniedza nometni, viņi gāja no telts uz telti, bet šī nometne bija tik liela, tur bija tik daudz telšu, tur bija tāda pārpilnība atstāta, un eh, mēs lasām, ka viņi spēja tikai apmeklēt šīs eh, nometnes pašu maliņu. Tas bija tikai pats sākums. Un eh, jau tad viņi saprot, ka viņiem tas ir par daudz, tas ir kaut kas, kas pārsniedz viņu pašu iespējas. Tas nav tikai viņiem pašiem. Tāpat labā vēst par to, ka Jēzus mums ir devis visu, kas mums ir nepieciešams attiecībām ar Dievu, visu, kas mums ir nepieciešams mūžīgajai dzīvē, tas ir kaut kas, kas pārsniedz mūsu pašu robežas. Tas ir kaut kas tāds, kas mums ir jāsniedz tālāk pasaulē. Jā, gribas piebilst arī, ka mēs varam apbrīnot debesu valstību, cik viņa liela, plaša, dziļa un kādas bagātības Dievs mums ir devis, un es ticu, ka Dievs katru no mums ir aicinājis doties dziļāk un dziļāk un dziļāk, ko āc nav redzējusi, ko aus nav dzirdējusi. To Dievs sagatavojas tiem, kas viņu mīl. Bet tajā pašā laikā mēs esam aicināti ne tikai paturēt to tikai sev. Ja tu esi kristīts, tu esi sūtīts. Ja tu esi kristīts, tu esi aicināts Ne tikai paturēt sev to, ko tu esi no Dieva saņēmis, bet tu esi sūtīts dalīties ar citiem. Ar jums kopā Māris un Olga Veliki raidījumā Veliki misijā. Tātad pirmais iemesls, kādēļ mēs nesludinām evaņģēliju, ir tas, ka mēs neskapēc domājam tikai par sevi, mēs paturam to tikai sev. Otrs iemesls, kādēļ mēs nesludinām evaņģēliju un nedalāmies labajā vēstī, ir tas, ka mēs sevi diskvalificējam. Mums liekas, ka mēs neesam cienīgi. Mēs varbūt domājam, ka tas ir tikai priestera uzdevums, vai tas ir klostermāsas, klosterbrāļa uzdevums, bet es jau neesmu konsekrētais, nu tad tas nav man. Vai neesmu beidzis rārzi? Es vēl nepārzinu svētos rakstus pietiekami labi, Varbūt kāds domā, es jau nemāku runāt. Ir visdažādākie aizbildinājumi, kādēļ mēs sevi diskvalificējam. Un mēs sakām, nu, jā, varbūt citi ir sūtīti, bet es esmu kristīts, bet droši vien es neesmu sūtīts. Vai pat tad, ja es esmu sūtīts, man nav visu nepieciešamo resursu, zināšanu, pieredzes un prasmju, lai šo savu sūtību es varētu īstenot. Bet atgriezīsimies pie stāsta otrajā ķēniņu grāmatā. Dārgais brāli, dārgā māsa, es tev jautāšu vēlreiz, cik tu uzmanīgi klausījies par šo rakstu vietu? Kam Dievs bija uzticējis pasludināt labo vēsti Samarijas pilsētai? Ķēniņam? Varbūt kādam pieredzējušam pravietim? Varbūt pilsētas bagātākajiem vai mācītākajiem cilvēkiem? Nē, tie bija četri spitālīgie. Četri cilvēki, kuri bija slimi ar šo smago infekcijas slimību, un kuri sava slimības dēļ un tā statusa dēļ bija izslēgti no sabiedrības. No visiem samarijas iedzīvotājiem viņi bija pēdējie, par kuriem tīri loģiski un cilvēciski domājot, varētu teikt, nu viņi būs tie, kurus Dievs ir izraudzījis. Bet man šķiet, ka Dievs vēlējās caur šo stāstu arī mums pastāstīt kādu ļoti svarīgu patiesību. Ka Dievs izvēlas tos, kas ir vāji. Dievs izvēlas tos, kas ir nepilnīgi, un paskaties uz apakstuļu komandu, cik viņiem daudz ir vājību un nepilnību, Dievs izvēlas vājus, trauslus cilvēkus. Un līdzīgi arī apustulis Pāvils saka par sevi. Viņš lūdza Dievu, un Dievs viņam teica, tad mēs lāsam otrajā vēstule korintiešiem 12. nodaļa 9. pantā. Un Dievs sāka Pāvilam, mans spēks to pilnīgs nespēka. Mhm. Mans spēks to pilnīgs nespēka. Un, dargo klausītāji, dargo brāli vai māsa, ja tu jūties vājš, ja tu jūties, ka tu esi nepilnīgs, tas ir vēl labāk, lai liecinātu par dieva darbiem. Jo, kad mēs redzam kādus spēcīgus cilvēkus, kas ir pilni ar panākumiem, liekas, cilvēki nesaprotu varbūt to liecību, viņi nevar attiecināt to uz sevi, bet kad tu stāsti varbūt par savam problēmam, par to, kā Dievs pagodinās tajā, ka tu nebaidies pastāstīt par savu liecību, kā Dievs tevi atbrīvojas, ka Dievs tevi izvēdīs, tad tā liecība pieskaras cilvēkiem, un patiesība šī rakstu vieta māca mūs tikai par divam īpašībam, kas vajadzīgas, lai tu varētu pasludināt labu vēsti. Divas, tikai divas īpašības. Kādas tās ir? Un tā nav nekāda izglītība, mm -hmm. vai, vai drosme, vai nauda, vai vēl kaut kas, vai status. Tikai divas īpašības. Tu zini labu vēsti, mm -hmm un tu vari pastāstīt par to. Tad vēlreiz, tu zini labo vēsti. Tu zini labo vēsti, un, un tu, tu vari pastāstīt, pastāstīt par, to. Tu, par to. Par to jā. Un līdzīgi kā to darīja arī šie četri spītelīgie. Un līdzīgi viņiem, ja tev ir kāda liecība, ko Dievs darīs tava dzīve, neturi to zem pūra. Ja tava liecība nav radikāla, tā ir unikāla. unikāla Ja, ja tava liecība nav radikāla, tā ir unikāla. Un nav svarīgi, vai tu biji vai nebija kāds narkomāns vai kāds vēl cilvēks, kas piedzīvo radikālu atgriešanos, un mēs tādas liecības esam dzirdējuši, un tas ļoti uzruna. Pat tava liecība, kas tev šķiet, ka tāda necienīga un niecīga, dievam nevar būt slikto liecību. Dalies ar to. Katra stāsts ir unikāls. Tātad eh, pirmais iemesls, kādēļ mēs turam sveci zem pūra, ja mēs nedalāmies labajā vēstī, ir, ka mēs pārāk domājam par sevi. Otrais iemesls ir, ka mēs sevi diskvalificējam. Mēs uzskatām, ka mēs neesam cienīgi to darīt. Bet eh, laiks parunāt par trešo pēdējo iemeslu šajā raidījumā, uh, Trešais iemesls, kādēļ mēs nesludinām evaņģēliju, mēs neredzam pēc tā vajadzību. Dažādu iemeslu dēļ. Šeit, eh, Latvijā, mēs varētu domāt, nu jā, bet nu, lielākā daļa cilvēku šeit ir kristieši. Mēs... Ja Jēzus marš bija daudz cilvēku uz ielām. Jā, mēs varam domāt, ka manā draudzītē jau viss notiek, viss pēc grafika. Katru dienu notiek misīte, ir kāds brīdis, kad mēs sapulcējamies uz rožu kroni. Ko vēl vajag? Bet, dārgais brāli, dārgā māsa, padomā par tiem cilvēkiem, kuri gluži kā Samarijas pilsētā, kas bija aplenkta, patiesībā ir garīgā izsalkumā. Un neuzķeries uz to, ka par kādu cilvēku Tu vari apgalvot, nu, bet viņš jau ir katolis vai luterānis vai kādai citai konfesijai piederīgs. Mums apkārt ir tik daudz katoļu, tik daudz cilvēku, kuri sevi identificē ar kādu no kristīgajām konfesijām. Bet patiesībā viņi nepazīst Jēzu. Viņi nepazīst to, kas ir pats būtiskākais un svarīgākais. Vārda pēc, un tādēļ, ka bērnībā viņi ir kristīti, viņi ir katoļi, un tādā ziņā viņi patiešām ir dieva bērni. Bet viņi ir pazaudējuši šo savu identitāti, jo viņiem nav saiknes ar dievu. Un šādu cilvēku ir daudz tev apkārt. Šādi cilvēki iespējams arī tavā draudzē atnāk. Noteikti, kad būs kādi lielie baznīcas svētki, kad būs Ziemassvētki, tava draudzene būs pilna ar šiem cilvēkiem, kuri saprot, ka uz baznīciņu jau jāatnāk dažas reizes gadā. Bet jautājums, vai viņiem ir personiskas attiecības ar mūsu glābēju un pestītāju Jēzu? Daudziem no viņiem nav. Un eh, šajā ziņā tas ir trauksmes zvans. Mums apkārt ir tik daudz cilvēku, kuri iet eh, pazušanā patiesībā bez Jēzus, kuri dzīvo grēkā, kuri neredz savai dzīvei jēgu un cerību, neredz savai dzīvei izēju. Manā nāk prātā Jēzus vārdi, ko mēs lasām Mateja evaņģēlija 10. nodaļā, 6. pantā, kad Jēzus sūta savus mācekļus misijā evaņģelizēt, viņš saka tā, ejiet vispirms pie Izrēļa tautas pazudušajām avīm. Jēzus šajā gadījumā vēl nerunā par pagānu evaņģelizāciju, Un mēs varam šo vārdu attiecināt uz mūsu Latvijas situāciju, izsakot to tā: ejiet pie savas baznīcas pazudušajām avīm. Un tur šādu avju ir ļoti, ļoti daudz. Nedēļas atziņa. Un saistībā ar šo es vēlos pastāstīt vēl par kādu stāstu, arī no vecas dērības, no tās, tās pašas grāmatas. Tad šobrīd mēs lāsam otru ķēniņa grāmatu, 13. nodaļa, no 20. līdz 21. pantam. Ļoti maziņš stāstīns, bet, kad es lasīju nesen šo stāstu, tas mani ļoti uzrunāja. Un šeit tiek stāstīts par kādu pravieti Elisēju. Mēs lasām par Elisēju, Un Elisejs nomira, pravietis nomira, viņu apbēdīja, un viņa miesa jau satrūda, un no viņa miesas palika tikai kauli. Un mēs lasām, ka notika karš starp Izrēlu un Moabiešu, Moabiešu uzbrukam, un tajā brīdī netālu no tā kapa, kur bija apglabāts Elisejs, kur bija tikai viņa kauli palikuši, uh, bija bērres. Un pēkšņi notika mobiešu uzbrukums, un tad tie cilvēki, kas apbēdīja to vienu vīrieti, kas nomira, nezināja, ko darīt, un panika viņi iemeta šo cilvēku mirušo pie Eliseja, uz Eliseja kapu. Un kas notika? Ka tas vīrs saskaras ar Eliseja kauliem, tas atdzīvojas, un nostājas uz savām kājām. Wow. Jūs varat iedomāties, es iedomājos, kāds spēks un kāda dieva klātbūtne bija par Eliseja miesu un cik viņš bija dzīvs dieva, pat ja viņš bija miris. Un patiesībā es gribētu tādas attiecības ar Dievu, kam pat pēc manas nāves varētu darīt brīnumus. Un Kāpēc šo stāstu es vēlos pastāstīt? Elisijas bija tik dzīvs dievā, bet ir kāds skumjš fakts, kā patiesība mīris Elisejs bija daudz dzīvāks par lielāku daļu no katoļiem, mm. par lielāku daļu no kristiešiem. Un tā bija patiesībā arī par mani. Atgriezos pie Dieva pirms 12 gadiem, un pirms tam es personīgi biju mirusi katolē. Es biju formāli katolē, un viena brīdi es piedzīvoju Dievu, un es paliku dzīva. Es kļuvu dzīva, es piedzīvoju, ko nozīmē būt Dieva bērns, ko nozīmē būt attiecībam ar Dievu. Es biju mirusi, bet es paliku dzīva. Un patiesība mēs, kam ir attiecības ar Dievu, esam aicināti līdzīgi kā Elisejs, kad viņam pieskaras kaut kas nedzies, tas atdzīvojas. Un es vēlos, lai mana dzīve būtu tāda, ka kāds cilvēks, kas nepazīst Dievu, kas ir miris, ja viņš pieskaras, saskaras ar manu dzīvi, lai viņš paliktu dzīvs lai mana ticība, manas attiecības ar Dievu padara viņu dzīvu. Un kā mēs varam to padarīt? Mēs varam liecināt par to, kas Dievs ir, kas Kungs ir mūsu dzīve, ko Viņš ir izdarījis. Mēs varam liecināt tam cilvēkam, kam nav attiecību ar Dievu, un līdzīgi kā Elisejs, mēs varam augšām celt tiešām mūžīgai dzīvei, attiecībam ar Dievu šo cilvēku. Dargo klausītāji, ja tu esi kristīts, ja tu esi dieva bērns, tu esi sūtīts. Tu esi sūtīts pie pazudušajām avīm, darīt viņus dzīvus, caur to, ka tu esi Jēzus liecinieks, ka tu nes viņiem labo vēsti. Tu esi sūtīts, un uh, Dievs tev nav dāvājis visas žēlastības, kuras tavā dzīvē ir, lai tu tās paturi tikai sev. Tu esi sūtīts, lai ar tām dalītos. Un tikai tādā veidā, kad mēs satveram šo vēsti, šo atziņu, ka mēs esam sūtīti, tikai tad baznīca var dzīvot, tikai tad baznīca var augt. Amen. Amen. Amen. Ar eh, šo domu mēs arī šoreiz noslēdzam raidījumu, sveicinot tevi no Dienvidaustrumāzijas. Austrumāzijas. Dārgo klausītāji, paldies par tavām lūkšanām, paldies par tavu atbalstu, paldies par kopā būšanu, lai Dievs tevi svētī un lai Dievs svētais gars nāk un patiešām rāda tev tos veidus, kā tu vari būt par Jēzus liecinieku, un lai svētais gars rāda tev tos cilvēkus, kurus viņš aicina tevi uzrunāt. Un gribam atgādināt, ka šis raidījums varēja tapt radiomārijā Latvijā ētera pateicoties jūsu brīvprātīgajiem ziedojumiem Radio Marijā Latvijā. Lai Dievs jums bagātīgi atlīdzina! Izskanēja raidījums Veliki misijā!